محيط alloh subhanahu va taolo anfol surasida 45 oyatda iymon keltirgan mo'minlarni iymon sifatlari bilan xitob qilib aytadiki ey iymon keltirgan mo'minlar Ey iman egalari, sizlar agar bir jamoaga, ya'ni dushman jamoasiga yo'liqsalaringiz, mustahkam turinglar, Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyatki najot topuvchilardan bo'lsalaringiz deb Alloh Teala marhamat qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo jihad ibodatini, ta'limotini Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlarda bergan edi. Mana o'rinda ham mujohidlarni, muqotillarni dushmanga yo'liqqan vaqtdagi vazifalarini Alloh taolo ta'lim berib aytdiki, agar dushman guruhiga, jamoatiga yo'liqadigan bo'lsalaringiz, fasbutu mustahkam turinglar. Va Allohni ko'p zikr qilinglar. Shoyatki najot topuvchilardan bo'lsalaringiz, Alloh taolo marhamat qildi. Ya'ni asosiy muqotil mujohidlarning ikkita vazifasi bor ekan, dushmanga ro'baro bo'lgan vaqtida mustahkam turishlik va Allohni ko'p zikr qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, ey insonlar, dushmanga yo'liqishlikni tamanno orzu qilmanglar. Allohdan ofiyat so'ranglar. Agar dushmanga yo'liqib qolsalaringiz, sabr qilinglar va bilib qo'yinglarki, albatta jannat qilichlarning soyasini ostidadir deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Ya'ni mana shu o'qigan oyatimizni tafsirida mana shu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib keltirilibdi. Demak, dushmanga yo'liqqan vaqtida sabr qilishlik, istiqomat qilib turishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham mana bu hadisda ta'lim berdilar. Va keyingi oyatda esa Alloh subhanahu va taolo Allohga itoat qilinglar, va Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoat qilinglar, o'zaro nizolashib tortishmanglar, zaiflashib ketasizlar va sizlardagi shon shavkat hidi ketib qoladi. Sabr qilinglar, albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir, deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, mana bu 46-oyatda ham dinni oliy qilaman deb yurgan mujohidlar uchun muhim bir ta'limot bor. Allohga itoat qilishlik uni rasuliga itoat qilishlik, albatta Allohga itoat qilishlik bilamizki, Allohni buyurganlariga itoat qilishlik, qaytarganlardan qaytishlik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilishlik albatta u kishining sunnatlariga ergashishlik. Ama atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsani olishlik va qaytargan narsadan qaytishlik bilan itoat bo'ladi va undan keyin Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni tirqirab ketadigan va mu'minlarni kofirlarni qarshisida oyog'i qaltirab qoladigan muhim bir sifatdan qaytaryaptiki, vala tanaza'u o'zaro nizolashmanglar, o'zaro bir-biringiz bilan dushmanlik qilib tortishmanglar. Va mana bu tortishni evaziga ikki narsa sizlarni sizlarda suslik paydo bo'ladi, dushmanlaringizga qarshi e, oyoqlaringiz qaltirab qoladi va sizlardagi quvvat va sizlardagi g'alaba ketib qoladi deb Alloh taolo nima qildi? Bizlarni nahiy qilib qaytardi. Va mana bu yo'lda sabr qilishlikka buyurdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu dinni oliy qiladigan kishilarni e, o'rtalarida sodir bo'ladigan mana shunday tortishuvlarda sabr qilishlikka buyurib turib, o'zini sabrlar bilan birga ekanligini xabarni berdi. Demak, islomiy jamoat bo'lib yashashlik dinni oliy qilishlik uchun mujohidlar guruhi bilan yashashlik juda ham qiyin. Chunki bu to'plangan kishilar har xil tushunchadagi kishilar, har xil fikrlaydigan kishilar, ilm saviyasi turli-tuman bo'lgan kishilar, turli qavmlarda, turli elatlardan va turli mintaqalardan, turli tarbiya uslubida tarbiyalanganlar jamlanganligi uchun mu'min mujohidlar nima qilishlik kerak? Birodarlar tarafidan sodir bo'ladigan kamchiliklarga sabr qilishlik kerak. Agar bir ochiq harom amallar bo'lmayotgan bo'lsa, gunoh kabiralar bo'lmayotgan bo'lsa, ya'ni butun islom ummatiga zararli zarar yetkazadigan holatlar bo'lmayotgan bo'lsa, mu'minlardan sodir bo'ladigan nima holatlarga sabr qilishlik kerak. Albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'minlar tomonidan bo'ladigan sabrlarni ko'tarishlikda nima bizga uswatun hasana u kishi. Yoqalardan kelib tortilardi. Haqqimni bering deylardi. Hatto bo'yinlari qizarib ketardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qattiq azorlar berilardi. Va shularni hammasiga Rasululloh sallam chiroylik sabr bilan nima qilardilar? Namuna bo'lib o'z ummatlarga namuna bo'lgandilar. Hattoki ana shu Sulh Hudaybiyada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdilar sochlarini olishlikka, bu buyruqqa e, ko'nmagan sahobalarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha Ummul Mu'minin onamiz Ummu Salama radhiyallohu anhoni e, nimalarga kirib huzurlari kirgan vaqtlarda Alloh taolo bu qavmni o'zi halok qilib tashlaydi o'zini payg'ambarini buyrug'ini bajarmayapti deganda ona ummul mu'min onamiz aytdilar-ki, "Ya Rasululloh, chiqib o'zingiz sochingizni o'zingiz oling, sizni ashab ashablaringiz sizga ergashishadi" deb nima qildilar? Bir chiroyli e, maslahat berdilar. Shu maslahat bilan mana bu ummatni bo'shay keladigan balo nima qaytdi? Shu bilan qaytib ketdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ana qizlariga bo'xton qilgan mistahni kechirishlik bilan juda ham chiroyli sabr qilishdi. Ya'ni mu'minlar nu orasida bo'ladigan har qanday ana shunday ozorlarga nima qilishlik, sabr qilishlikni Alloh subhanahu va taolo evaziga va albatta Alloh taolo sabrlar bilan birga dedi. Haqiqatda biz ham mana shu e, jamoat bo'lib yashab ko'ryapmizki, albatta ozorlar juda ko'p bo'ladi. Mana bu ozorlarga chidoylik sabr qiladigan bo'lsak, demak Alloh biz bilan birga bo'ladi. Bu sabrni hamma aytaveradi, sabr qilaman deb, lekin asli ana shu tortishilgan vaqtida, g'azablangan vaqtida asli sabr bilinadi. Ko'pchilik o'zini asli basharasini achchiqlagan vaqtda, tortishgan vaqtda, nizolashgan vaqtida ochadi. Boshqa vaqtda muloyimga o'xshab turadi, lekin ana shu mu'minlar bilan achchiqlashib bir tortishib qolganda keyin ayni narsa tashqariga chiqadi. O'sha qozondagi bor chumichga chiqadi. Shuning uchun ana shu mu'minlar tomonidan sodir bo'ladigan kamchiliklarni kechirib sabr qilishimiz kerak. Vaholanki Qur'onda bunga juda ko'p tashviqlar bor. Achchig'ini yutishlik, boshqa kishilardan, boshqa mu'minlardan sodir bo'lgan narsani kechib yorishlik. Masalan, o'sha <clears throat> Ishoq degan birodarimiz keldi, ham aytib berdim Pishovrdan. Ahmadiy birodarimni, shahid birodarimni ko'rdim tushimda. Ey Ahmadiy, seni Alloh taolo shahidlikka tanlabdi. Qaysi sifating uchun tanladi deganda Ahmadi aytgan ki meni bitta sifatim Allohga yoqibdi. Men shu musulmon birodarlarimdan, mujohid birodarlarimdan menga bo'ladigan azarı hamesini kechirib olardim. Shularga men chidardim, sabr qilardim, shu sifatim yoqibdi. Shuning uchun meni shahidlikka qabul qildi. Ya'ni mana bu narsa ham jamoatda juda ko'p sodir bo'lib turadi, xosatan ba'zi holatlarda tarang holat keladi. Hammani asabi taranglashib turgan bo'ladi. Bitta gap kam, ikkita gap oshiqcha, bir ta gap to'patadigan holat kelib qoladi. Ana shu holatda agar chiroyli sabr qiladigan bo'lsak, mana bu yuqoridagi wala tanazau fatafshalu va tadhaba Mana ikkita narsa ya'ni. Bizda ketadigan narsa nima ekan? Bizni ana shu dushmanni qarshisida tura olmas va bizdagi ana shu kuch-quvvat ketib qolar ekan. Faqat mana shu bir nizolashib tortsak bo'ldi. Buni jazosi nima ekan? Alloh taolo ana shu ikkita narsani olib qo'yar ekan bizdan. Shuning uchun bu juda ham muhim narsa. Juda ko'p bo'ladi. Oilalarda bo'ladi. Mas'ullar bilan muhojirlar, mujohidlar o'rtasida bo'ladi yoki ikkita mujohid o'rtasida bo'ladi, yosh katta bilan yosh kichikni o'rtasida bo'ladi, olim bilan omini o'rtasida bo'ladi. Juda ko'p bo'ladi bu narsalar. Mana bu narsaga ham juda ham e'tibor beraylikki, to'yinki bizdagi ana shu ozgina bor bo'lsa ham agar, shu ham ketib qolmasin. Bugun dushmanning qalbiga qo'rquv solib turgan narsa shu bizni shu birlashib turganligimizda Allohning qo'li jamoatning ustida degan hadisga muvofiq shu Allohni ozginagina bizga madadida. Bo'lmasam biz dushmanlarni oyoq ostida qolib ketamiz. Agar biz mana bu Alloh taolaning qaytargan narsadan qaytmasak. Mana bu narsani ham eslatib qo'yaman, jamoatda sodir bo'lib turadigan narsa. Ya'ni aytaman-ku, ba'zi holatlarda shunaqa bir torliklar kelgan vaqtida Vaholanki shu bizga imtihon shu. Qani biz sabr qilamizmi? Yo sabr qilmaymizmi? Shuning uchun mana bu narsani ham eslatib qo'yganmanki, xosatan mas'ullar tarafidan e, avvalambor o'zimga va sizlarga shu birodarlar tomonidan e, sodir bo'ladigan e, har qanday holatlarga chiroylik javob berishlikka, ularga chiroylik bir muomala qilishlikka. Chunki mana bu bugun kufrni fikriy jismoniy olib borayotgan kurashini qarshisida birodarlar ko'pchilik to'kilib qoladi. Butun kufr olami hozir. Mana hozir ko'ryapsizlar, bu yoqda Londonda portlash, bu yoqda Turkiyada portlash, bu yoqda mana bugun Misrda portlash. Ya'ni dushmanni shunaqangi bir alamlik joylarga urilingan. Ya'ni bu hali quturgan hayvonga o'xshaydi. Fikri har qanaqa kurashini davom ettirgan. Buni qarshisida, buni qarshisida qumga o'xshab sochilib yotgan shaxslar, fardlar turib bera olmaydi. Tog'larni singari mustahkam turgan jamoatlar turib berishi mumkin. Bo'lmasam o'sha yo'lda turgan tuproq, xashakka o'xshab sochilib yotgan jamoatlarni supurib olib ketadi bu sel. Shuning uchun mana bu Alloh taolo law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinna Alloh allafa baynahum deb Alloh taolo minnat qilgan Ey Muhammad alayhisalom, sizni agar ixtiyoringizni butun dunyoning mulki bo'lganda, siz ularning qalbini bir-biriga ulfat qila olmasdingiz. Alloh taolo ularning qalbini ulfat qilib qo'ydi deb Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi minnat qildi. Buni saqlab qolishlik kerak. Buni saqlab qolishing. Ma'lum bir bahona bilan shayton olib chiqib ketadi safimizdan. Mana bizga alamlantiruvchi bir xabarki yaqinda o'sha birodarlar borib keldi Eronga. Hozir ana shu bizdan chiqib ketganlarning ko'pchiligi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ariza yozib, o'zi Avstraliya shu taraflarga ketyapti. Ya'ni o'shani arizasini ko'rgan bola, o'qigan bola aytib beryaptiki, biz tavba qildik, bu yerga bilmay kirib qolmiz. Bizga siyosiy boshpana beringlar. Bizning adresimiz Namangandan, Toshkentdan, palonjodan, pistonjodan. Ya'ni ma'lum bir sabablar bo'lganda ma'lum. Bir turtki bo'ladi. Shuning uchun endi qolgan birodarlarni qurbon qilmaylik. Hozirda hamma mas'ullardan talabimiz ko'p sabrli bo'laylik. Ko'p sabrli bo'laylik. Men o'sha xabar eshitganda ko'p oilalar ketyapti. Avstraliyadan javob bermoqchi ularga siyosiy boshpana. Tavba qilgan, men bu yo'lga tavba qildim, bilmay kirib qolman falon piston. Ya'ni bu kufrga ketishlik bu. Avstraliyaga borib u muhojir bo'lib islomga amal qilmaydi u. Ya g'arbga ketib u yerda musulmon bo'lib yasha olmaydi u. Ega borishligi bilan uni ahli ayolini, farzandini ixtiyor unda bo'lmaydi u. Chunki u mulk ularga oylik beradi oyiga. Masalan, o'sha nimadan kelgan bola aytib berdi, Hollandiyadan. Biz ishlamaymiz dedi, oyiga 2000 dollar beradi dedi. 2000 dollar beradi. Hech qada ishlamaydi bu, uy bilan ta'minlangan. Uni evaziga nima qiladi? Ahli ayol farzandini tarbiyasiga aralasha olmaydi ota u. O'zini nafsiga u xo'jayin xolos. qaysi dinga amal qilgan nima qil, lekin ayolini musulmon bugun hijob kiygan yo farzandini Qur'on o'qigan, namoz o'qigan deya olmaydi u. Bu xatarli holat bu. Ya'ni diyorlardan hijrat qilishlik juda ko'p joylardan hijrat bo'lgan, Falastindan hijrat bo'lgan, Buxorodan hijrat bo'lgan. Lekin hammasi titilib ketgan dunyoga. Men aytib berdim sizlarga. Turkiyada Buxorodan hijrat qilganlarni fohishaxonasi bor. O'shani ota-bobos hijrat qilib kelgan. Shular nabiralar bugun fohishalik qiladi. Iftixor ham qiladi ular. Ana Avstraliyaga ketadi, boshqa joyga ketadi, boshqa joyga ketadi. Shuning uchun aytayapman, hammamiz sabr qilaylik. Hammamiz sabr qilamiz. Bu mas'ullarga ham, mas'ul bo'lmaganlarga ham. Palonchini sababligida men doim aytganman. Meni yomon axloqligimdan, meni yomon sifatim bilan sizlar dinga xizmat to'xtatib qo'ymanglar. Abu Bakr Siddiq nima dedilar? Kimki Muhammad alayhisolamga ibodat qilib yurgan bo'lsa, Muhammad alayhisolam vafot topdi. Kimki Hayyul Layyabut zotga ibodat qilyapkan bo'lsa, u doim bor dedilar. Umar ibn Xattobga aytdilar bu gap. Shuning uchun dinimizni xizmatini davom ettiraylik. Har qanaqangi holatda. Iqtisodiy mushkulot boshqa bu narsalar bizga savoatdagi uzr bo'la olmaydi Xudoning oldida. Shu Musa alayhisalom aytdilar-ku, sizlar eng ulug' narsani bir arzimas narsaga almashtirasizlar. O'sha osmondan berilayotgan rizqlar, turli-turli noz ne'matlarni nima ana shu yerdan o'zib chiqadigan sabzavotlarga almashtirishdida ular. Shunaqa bo'lmaylikda. Alloh taolo bizga ko'p ne'matlar bergan. Kamchiliklarimizni o'zi kechirsin, lekin hammamiz sabr qilishimiz kerak. Erkaklar bo'lsin, ayollar bo'lsin. Ana shu ketyapkanlar bilan o'z oilalar ham ketyapti u. Ha, shuna qoida bor er qayda bo'lsa, xotin ham o'shada bo'lish kerak. Yo, shariatda buni har bir kishi kufrga bir taslim qiladigan bo'lsa, u ayol o'zini topshirmaslik kerak u. Hammamiz bir-birimizga sabr qilishimiz kerak-da. kofirni beradigan ozori boshqa narsa u aniq narsa u. Lekin mu'minlar tarafidan namoz olinadi. Shuning uchun Rasululloh sallamdan mu'minlarning ozoriga sabr qilib mu'minlar ichida yurgan kishi afzalmi yoki o'zini chekkaga tortib alohida bir xilvatda o'tirgan kishi yaxshimi deganda mu'minlarning sabriga chidab yurgan kishi afzal dedilar. Bo'lmasa islom qurilmaydi, islomi qurib bo'lmaydi u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarini o'rab turgan kishilar hamma hammasi haligi oliy nimalamas edi. Ichlarida bor edi ma'lum bir azor beradigan kishilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ahlilariga faqat munofiqlargina tuhmat qilmadi, balki o'sha ba'zi bir musulmon badriy bo'lgan kishilar ham o'shanga ishtirok qilib qo'yishdi. Shu azor edi shu. Shunga Rasululloh sallallohu vasallam chidadilar. Abu Bakr Siddiq chidadilar shunga. Shuning uchun hammamiz chidashimiz kerak. Chunki islom tarixida o'sha Rasululloh vasallam aytgandek, sizdan oldingi o'tgan ummatlar din uchun juda ko'p narsani mashaqqatini chekkan. Bizdan oldingilar ham ko'p chekkan. Islom olamida Iroqda boshqa juda ko'p chekyapti. Ya'ni mashaqqat chekayotgan biz emasmiz. Faqat hammamiz sabr qilishimiz kerak. Agar Alloh biz bilan birga bo'lishini xohlasa. Ya'ni bu dunyo imtihonidan Alloh biz bilan birga bo'lmasa, birodarlar o'ta olmaymiz. O'sha ulamolardan bittasi o'zini shogirdiga so'ragan ekan. Sen misol uchun shayton amalingni zinatlab ko'rsatsa nima qilasan? Desa shu taqvo qilib shayton bilan kurashaman. Yana zinatlab ko'rsatavchi, yana kurashaman. Boshqa bir misol keltiraman senga. Sen bir ovuldan o'tib ketyapsan. Bir cho'ponni qo'ylar turgan joydan o'tib ketyapsan bir qishloqdan yo bir joydan. Shu yerda bir necha itlar seni yo'lingni to'sib tashlandi senga. Shunda nima qilasan sen? Desa it bilan itlar bilan olishaman. Ya ular bilan olishib qanchagacha olishasan ular bilan? Men senga bir yo'lini ko'rsataman. Shu itni egasi cho'pondan yordam so'ragan. "Ey cho'pon" degan. Cho'pon bir og'iz so'zi bilan yo'lingni ochib beradi, o'tib ketasan. Shaytonni senga ko'rsatadigan, zinatlab ko'rsatadigan amalidan shaytonni Robbisini panohiga qochgin. Undan yordam so'ragin. Agar biz bilan Alloh birga bo'lmasa, birodarlar, bu yo'lda turib bo'lmaydi. Bu yo'lda istiqomat qilib bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo nima deyapti? Vasbiru innalloha ma'as-sobirin deyapti-da. Sabr qilinglar. Mana shu din yo'lida yetadigan azoblarga albatta Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birga. Falonchi pistonchilar bilan emas, sabr qiluvchilar bilan. Ya'ni meni sabrim tugadi, bo'ldi degan narsa yo'q. Alloh taolo bizga bizi toqatimiz bizdan yaxshi biladi. Shuning uchun juda ko'p holatlarda birodarlar Allohdan sabrni so'raylik. Alloh taolo kelgusi oyatda aytayaptiki, sizlar <clears throat> o'z diyorlaridan <clears throat> Makka mushriklari chiqqan edi. Faxr bilan odamlarga ko'z-ko'z qilishlik uchun chiqqan kishilarga o'xshab qolmanglar. Va ular Allohning yo'lidan to'sishlik uchun chiqqan edi. Albatta Alloh taolo ularni qilyapgan amallarini o'rab olguvchidir deb Alloh taolo marhamat qildi. Mana bu oyat ham men xosatan bataran va riya annasiga tushunardim, ya'ni faxr bilan chiqqanida Abu Abu Jahl lashkarini tortib, riyo uchun odamlarga bir ko'rsatib qo'yamiz biz zulmimizni degan. Bu narsa sodir bo'lib turadi musulmonda. Ya'ni faxr qilib yoradi. Bir g'alaba qilsa yoki bir qo'lidan bir ish kelib qolsa, yoki riyo qilib qo'yadi. Lekin ve yasuddun an sabilillah. Ular Allah'ını Allohning yo'lidan tutishlik çıkkan chiqqan edi. Ana shularga o'xshab qolmadi. Men o'ylardimki, mu'min kishi ham Allohning yo'lidan mikin fi sabilillohdan Di o'ylab qolardim avvallari. Lekin shu hijrat diyorida mana shu hozirgi holatida ki, ya'ni juda ko'p İslam islom ulamolari deb o'zini nomlayotgan saroy ulamolari odamlarni xudoning yo'lidan to'sayapti. Haqdan qaytaryapti. Mana shu Londonda bo'lgan portlashda ko'rdik. 500 ta ulamo to'planib turib, bu islomga xilof, bu Qur'onda yo'q bu narsa. Bu bu ish qilganlar musulmon emas bular. Ana Musharraf beyda o'tirib olib, mana bugungi ma'lumot 120 ta ulamoni kecha hammasini masjiddan Panjobdan yig'ishtirib olib ketgan. Ha? Nimaga sen Lospikarda ozon aytding-ku, nimaga sen arabiy xutba o'qiding? Panjobda boshlangan. Jihodga ta'lim beradigan hamma madrasani yig'ishtiraman deydi. Jihodga ta'lim tashviq qiladigan hamma CD, kaseta, kitoblarni, majallalarni yig'ishtiryapti. Masha Allohning yo'lidan to'sishlik. Shunga jim turilibdi-da. shularga o'xshab qolmani deyapti Alloh taolo. Ya'ni bizni ham ba'zida mana shu ba'zi bir amallarimiz o'xshab qoladi. Kishilarni odam Allohning haq yo'ldan to'sib qo'yamiz. Va o'sha Allohning yo'lidan to'sib qo'yishlikka sabab bo'lgan narsa bittasi o'sha bir kishini yomon ko'rganligimiz uchun yo uchimiz olamiz, yo uni haqqini bermaymiz, unga adil qilmaymiz. Bu harom amal bu. Bu Allohning yo'lidan to'sishlik bu. Bir kishini ozorlatib, safdan chiqarishlik bu. Umar ibn Hattobga bittasi nima dedi? Men sizni Amirul Mu'min Alloh uchun yomon ko'raman Ne Nega savolim bor? Men sizni yomon ko'rsatganim bilan siz menga adal, adil adolat qilmaysizmi? Ya'ni meni yomon ko'rishim sizni adildan to'sadim adolat qilishdan deganda, u seni yaxshi ko'rishi, yomon ko'rishi men uchun muhim emas. Menga adil qilishga Alloh taolob buyurgan. Mana ibrat bo'lish kerak. Bir kishini yomon ko'rganimiz uchun narsani yomonni unga berib, uni haqqini to'sib, kelgan narsani kamaytirib berib yo bekitib qo'yib, bu narsalar sodir bo'lmasin. Hammasi Allohning yo'lidan to'sishlikka. Bunga o'xshash misollar juda ko'p. Mana bu eslatmamdi birodarlar. Ki hammamiz mana unga e'tibor beraylik. Bu jamoatga, bu jamoatga juda ko'p zarbalar bo'lgan. Juda ko'p zarbalar bo'lgan. Tashqardan ham bo'lgan, ichimizdan ham bo'lgan. Ba'zi bir ayiq sifat do'stlarimizni yaxshiligidan bo'lgan, ayiqona do'stlik qilgan. Bu narsa sodir bo'lmasin birodarlar. Allohdan qo'rqaylik. Aytaman, bu tasavvur qilinglar. Hozir ana ketgan birodarlar Avstraliyaga borib nima bo'ladi bular? Hammamiz tasavvur qilaylik. Biz kishilarni hidoyatiga biz nima bo'lishimiz kerak? Tashna bo'lishimiz kerak. Palonchuni olib ketib, pistonchi olib ketdi deyiladi. Lekin o'zimiz ham chiroyli oqibatimiz so'raylik Alloh taoladan. Bizga ham hech kim bu zamonatni bergan emas, sizlar oxirgacha shu nima bo'lib o'tasizlar deb. Alloh o'zi oqibatimizni baxayr qilsin. Mana bu bitta masala. Ikkinchi masala xabaringiz bor, bir necha voqealar bo'ldi. Xosatan Shimoliy Vaziristonda Qozog'istonlik birodarlar tarafidan bir necha oilalar bir joydan bir joyga ko'chayotgan bo'lgan. Oqibatda e, yo'lda to'silib, ularni talash qilamiz deyilgan. Shunda Said degan birodarimiz bor edi, hammani bilasizlar. Shu tushib, ana shu talash qilaman deganlar avval ijozat bermagan, lekin majburlagan vaqtda otgan ulan Otishmi bo'lgan. E, ana shu otishmada e, ikkita birodarimiz shahid bo'lgan. to'rtta yoki beshta opa singillarimiz shahid bo'lgan, 13 ta yosh bolalar shahid bo'lgan. Pokiston hukumati tarafidan otib tashlangan. Bu bitta voqea. Ikkinchi voqea, hozir uni to'liqroq ma'lumotini oldik. 35 ta birodar Pokiston bilan Afg'oniston chegarasida shahid bo'lgan. Shabullays birodarimiz boshchiligidagi bir guruh jang qilib chiqqan vaqtida Pokiston tayyorlari kelib urib tashlagan. 35 kishi hozir aytishdi mehmonlar kelganda 35 kishi shahid bo'lgan. Ulardan 12 tasimi arab birodarlar bo'lgan, Qozog'istonlik, Turkistonlik, O'zbek bolalar, har xil guruhlardan bo'lgan. Xo'p, mana ikkita voqea, bu alamli voqea. Albatta, e, bu haligi yuqorida oyat o'qib o'tdik, "Va la tanazavu fatafshalu va tadhabarihum." Mana birinchi jazosi bu. Alloh taoloni o'sha bizni o'sha musulmonlarni, xosatan shu muhojirlar, arab bo'lsin, ajam bo'lsin, o'zaro nizolashuvimiz, o'zaro tafriqamizni bu natijasi bu. Buning uchun biz kimnidir aybdor qilmoqchi emasmiz? Chunki ana shu bo'lgan voqeada albatta mintaqadagi jamoatlarni ko'pchilik biladi. Ba'zi jamoatlar bor 15 kishi, 20 kishi. Ba'zi jamoat deb yurgan kishilar bor 2-3 kishi xolos. Ular bitta jamoat. Lekin bularning ichida Alloh taolo bizni sizga bergan o'zini fazli karamidan bir Pokiston bilan urushgan yoki Amerika bilan urushgan bitta jamoat bor, bu Silan jamoati Demak, ana shular hujumga uchragan vaqtida ular mustazaf. Ularga yordam berish bizga vojib bo'ladi. Bu narsani men eslatmoqchiman sizlarga. Palon joyda palonchilar urilibdi desa, e ular boshqa jamoatdan ekan degan narsa bizi tilimizdan chiqmaslik kerak u. Ularning himoyasi bizga vojib bo'ladi. Balki dardige dardiga, o'shalarga bo'lgan hujumni o'zimizga deb qabul qilishimiz kerak. Hozir shu bir necha voqea mana shu Qaboil mintaqasida bo'ldi. Bittasi o'sha Anguradada Abu Abdurrahman Kanadi, Abu Muhammadlar shahid bo'lganda biz o'zimizni vajibatimiz bajara olgan o'sha yerdan. Bir necha qalada edi birodarlar shahid bo'lib ketgan. Bag'da turgan bir necha guruhlar, ularning jumlasidan biz guruhlarimizdan ham yordam bera olgan ularga. Ha ichki tiptami desa shu gap bilan kifoyalanadi. Bir necha arab oilalari bor ekan, o'zi o'shalarni kattalarni toptirgan, o'shalar bilan ko'rishib keldimmi? hattimki derecelik darajalik bizga bildirib oyna o'sha qayda qanaqa oilalar bor. Loqal biz o'sha Allohning oldida uzrimizni ayta araylik. Ha, falon da mana ikkita oilani olib chiqib ketibdi yo urib ketibdi yo shahid qilyapti degandan keyingi nima? Endi bu kech bo'ladi bu narsa. Ulagan vazifa berdik. O'sha oilalar bilan bulsun, aloqa bo'lsin. Aytayman, ular kichkina-kichkina jamoatlar ular. Ma'lum bir sabablar bilan bir bo'la olmayotgan bo'lsak, lekin biz aqidada birimiz. Ma'lum bir fikrlarda birmas turmiz. o'sha Pokiston bilan bo'lgan jangda birodarlar nimaga urushdi? yani e, bu ko'p gaplari bor. Lekin uning orqasidan emas, hozir bo'lgan voqeaga men voqelikka bizni nima javobimiz bo'lish kerak? Hatto o'sha ba'zi bir birodarlar ham qattiq deydimki, bu bizni g'aflatimiz bu. Bu bizni haligi susligimiz, o'zimizni o'zimiz aldashligimiz, ma'lum guruh Afg'onistonga yuborganligimiz yoki ba'zi bir munofiqlarni bu yerda qatl qilayotganligimiz bizni aldab qo'ydi. Bizni aldab qo'ydi. Chunki 9 oy mobaynida biz ana shu voqea bo'lganda kechaginda o'sha Shimoliy Vaziristonda bitta javob bo'ldi. O'sha bitta mushidagi nimalar ko'tarildi, beda bitta javob bo'ldi o'sha 5 ta munofiqlar bo'ldi. Mana shuncha javob bo'ldi xolos. Josuslar mana shu yerda qatl bo'ldi. O'sha voqeadan keyin. Lekin biz ana shu o'zimizdagi g'aflatlarni, o'zimizdagi ko'p xato kamchiliklarimiz bor. Bir jihad bor, birodarlar, o'zini o'zi himoya qilish jihodi bor. O'zini o'zi himoya qiladi. Buni har bir mahluq ham qiladi o'zini o'zi, hatto darranda ham, vahshi ham qiladi o'zini o'zi himoya qiladi. O'sha o'zini lillazina yuqataluna bi annahum zulimu oyatidagi izn berilgan o'zini o'zi himoya qilishlik mudofa jangi bor. Bir jang bor, dushman tarafidan berilgan o'sha zulmga javob berish bor. Yana bir jang bor, dushmanning qalbiga hujum qilib borib, ayni Londonda qilyapti mana bugun Misrda qilyapti birodalar. anaqangi javob berish bor. Ya'ni bularni hammasini bosqichi bor. Biz o'zimizni o'zimiz himoya qilamiz degan narsa bilan kifoyalanib qolmasligimiz keladi. Agar qulimiz yetadigan bo'lsa, qilmasa gunohkor bo'lishimiz esdan chiqarmasligimiz kerak. O'sha oyat: "Lav aradul khuruj la'addu lahu udda" Tavba surasida Alloh taolo munofiqlarni mazammat qilib aytadiki, agar munofiqlar jihodga chiqishligini xohlashganda edi, mana shu jihodga yaxshilab tayyorgarlik ko'rib qo'yishardi. Lekin Alloh taolo bilan dangasa qilib qo'ydi. Dangasa qilib qo'ydi. Alloh taolo ularni jihodga payg'ambar bilan chiqishligini xohlamadi. O'tqizib qo'ydi. O'sha o'tirganlar bilan o'tiravering sizlar. Bu qattiq va'id har bir mu'min kishi uchun. jihodga tayyorgarlik ko'rib qo'yishardi. Tayyorgarlik ham faqat qo'lluvchida emas, yaxshilab tayyorgarlik ko'rib qo'yishardi. Jamoatda har bir rijolman degan, erkakman degan kishi o'ziga savol berish kerakki, men qancha tayyorladim o'zimni? Men 9 oydan beri jang yo'q men qancha tayyorladim? Yo biz ham o'sha farzandlarimiz bilan o'y topib, Onasi chiroyli ko'rinyapti bizga. yana boshlading o'sha haligi to'y qo'y boqish, tovuq boqish boshqa yo'q. Bu harom narsa emas, ukun bir kishi so'radi, tovuq boqish boshqa gunohmi? Aytdim, yo buni man qilgan emasmiz. Lekin ko'ryapmizki, shu narsalarga biz aldanib qolyapmiz. Dushman biz aytganmiz, Pokiston bilan biz sulh qilgan emasmiz. bitta mana shu mintaqaga oilalarimizni ansorlar bilan kelishuvimiz borki, ansorlar qilgan ittifoqni biz buzmaymiz sizlarni sizlar ittifoqi ya'ni. Lekin biz qo'shilmaymiz, tashqarida turamiz. Shu oilalarimiz orom bo'lish sharti bilan biz nima qilmaymiz? Vona mintaqasida dushmanga birinchi hujum qilmaymiz degan va'damiz bor. Mana shuncha va'da bor xolos. Lekin Pokiston yeri vona emas. Mana o'zi qarzi musharraf aytaman ku shunda onasini boshladi. Pokistonda madrasani yig'ishtiryapti, hamma narsani yig'ishtiryapti. Ya'ni o'tgan bundan 1.5 yil 2 yil oldin faqat g'oyrimulkiy janjal bo'lsa, hozir butun islomga qarshi ochiq maydonga chiqdi u. Lekin Pokiston bilan urushishlikka hali hamma qanoat qilgan emas. Shu bizga o'xshagan, o'sha qo'shtirnoq ochida har xil nomdan qo'yib qo'yadi. Shunga o'xshagan ba'zi kishilar qanoat qilgan. Lekin biz jihodimiz aytganmiz, palonchilar qilsa biz ham qilamiz, qilmasa qilmaymiz degan qoida bilan yurmaymiz. Har bittamiz o'zimizga savol beramiz. Shu ba'zi munofiqlar qatl bo'ldi, ba'zi birodarlar e'tiroz bildirdi. Shularni o'ldirmay tursa bo'ladi, biz bola chaqamiz endi tinch edik. Ha bu munofiqlar mintaqada shu 1.5 yil, 2 yil, 3 yildan bos hamma musibat shuna qilyapkan. Kufrni mana shu mintaqadagi nimasi o'shalar ko'zi, qo'lagi, oyog'i shular u. Mana kechaginda nima bo'lish kerak o'sha bitta mintaqa taloshi bo'lish kerak edi. Mana shu bitta voqea bilan hammasi to'xtadi o'zi bitta programmasi bilan. Katta-katta josuslar. Men radioda e'lon qilyapti. Karzai oshnasi edi bu falonchi deb pistonchi. Alloh taolo ajalni yetkazgan ekan, alhamdulillah tugadi. Mana shu Janubiy Vaziristonda bularning ikkita ko'zi bor edi. Bittasi o'sha kechagi odam, bittasi o'sha Faridulloh. Dushman ikkita ko'zi edi bular. Mana shu o'shaligi madrasa turgan tog'larga bular e, ittifoq qilmoqchi edi kechagindagi olib chiqib lashkarni o'shaga doimiy joylashtirishlik tog'larga. Alhamdulillah Allohning fazli, Allohning yordami. Ozginagina Allohning diniga yordam berishini natijasi bu. Ozgina g'ayrat. Shuning uchun o'zimizdagi g'aflatni yo'qotaylik, birodarlar. Allohga haqiqiy istig'for aytaylik. Bo'lmasam Alloh o'zi asrasi atmayman Dushman katta nima bilan kelyapti? Buning uchun o'sha o'zimizda issiq o'zimizdagi xato kamchilikka Allohga istig'for aytishimiz kerak. O'zimizdagi g'aflatga istig'for aytishimiz kerak. Alloh bilan o'rtamizni isloq qilishimiz kerak. Allohga haqiqiy zokir bandalardan bo'lishimiz kerak. Haqiqiy Alloh taoloni shu bergan ne'matlarga shukr qiladigan, imtihonlarga sabr qiladigan sobir bandalardan bo'lishimiz kerak.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 munofiqning alomati nima? Mu'minlarga yetgan azorga xursand bo'ladi. Mu'minlarga yetgan xursandchilikka xafa bo'ladi u. Uni munofiq deydi u. Qur'onning guvohligi bilan. Biz bitta jasadmiz. Ahli sunna val jamoa aqidasidagi kishilar biz bitta jasadmiz. Mana bu narsani men eslatib qo'yaman birodarlar, jamoat o'zini kimligini esdan chiqarmasin. Chorvachilikni rivojlantiradigan yoki boshqa bir soha uchun emas. Bu jamoat jihodiy jamoat bu. Jihad qilsa nomini oqlaydi u. Inshaalloh u birodarlarga vazifa berilgan, o'sha kim qo'lidan yetsa inshaalloh vazifasini bajaradi. sizu biz ham tayyor turishimiz kerak. Ertayu kech. Mana o'sha ba'zi birodarlar shimoldan kelganda yo'lda muhosirada qoldi. Shular o'zi aytayapti, uyda o'tiraveramiz, dixanalarimiz bikilib qopti, toqa chiqolma qoldi deyapti. Hammamiz o'sha o'zimiz turgan o'rinda sharoit qilib qo'ydik, biz mujohidligimizni esdan chiqarmaylik. Biz ummatni orqasiga o'tib yashaydigan jamoat emasmiz, balki oldiga tushgan jamoatmiz. Shuncha qurbonlik berganmiz. Mana bu umumiy vaziyat, umumiy vaziyat dushman qo'shin olib kelyapgan, o'zini tayyorgarlik ko'ryapgan. Biz ham qo'limizdan kelgan tayyorgarlikni ko'rib qo'yganmiz va ko'ramiz ham. Va lekin inshaalloh biz o'sha ahdimizda turganmiz. O'sha turganmiz, Alloh taolo vafo qiluvchilardan qilsin. O'tganda qilib qo'ygan xatolarimizni esa Alloh taolo uni kechirsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni isloq qilsin. Chunki o'sha oyatdagi Alloh taolo bir qavmni holini o'zgartirmaydi, u qavm o'zini holini o'zgartirmaguncha. Bir qavm o'zini yaxshi tarafga o'zgartiradigan bo'lsa, Alloh taolo ularning holini yaxshi tarafga o'zgartirib qo'yadi. Kimdir o'zini yomon tarafga o'zgartiradigan bo'lsa, Alloh taolo ularning holini yaxshilikdan chiqarib yomonlikka o'zgartirib qo'yadi. Hozirgacha Alloh taolaning ko'p ne'matlari bor, ko'rib kelyapmiz. Endi kelingni shu o'zimizni xato kamchiliklarimiz bilan o'sha kecha birodarimiz Abu Bakr o'sha birodarlarga dars qilib berganda o'sha aytib o'tdi, misol uchun bir musibatlar keladiki, bizni gunohimiz sababligidan. Bu Alloh taolaning bizga jazosi u. Ana endi bir musibat bo'ladi, xuddi payg'ambarlarga kelgan musibat yoki mu'minlarga kelgan musibat u mu'minlar nima? Gunohlarga kafforat bo'ladi. Shuning uchun har qanaqangi imtihon kelsa, shuni Alloh taoladan so'raylikki, bizni osiy, fojir, fosiq bo'lganligimiz uchun Alloh taolo bizni azoblamasin, balki bunga hammamiz harakat qilaylikki, o'zimizni bir solih, muslih, muhsin qilaylik o'zimizni. Hamma erkak ayol bu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Biz kimligimizni esdan chiqarib qo'ymaylik. insonni tabiati shunaqa qaganda bir torli vaqtida boshqacha bo'lar ekan. Sal bir kenglikka chiqsa suslik, g'aflat shu narsa bo'lar da O'sha vala tulqu bi aydikum ila tahluka oyatini Abu Ayyub al-Ansori tafsir qilganlar aytgan ekanlarda, bu bizi haqimizda nozil bo'lgan bu ansorlar haqida. U jangga o'zi kirib ketgan bu mujohid to'g'risida emas, bizi haqimiz ansorlar haqida. O'sha Tabuk g'azvasiga Rasululloh vasallam chiqib ketayotgan vaqtda endi Rasululloh alayhi vasallamning ansorlari ko'payib qoldi. Biz shuncha mollarimiz talaf bo'lib ketdi. Kelinglar biz molimizni undan to'ldirib qo'yaylik degan maslahat bo'lgan vaqtda shu oyat nozil bo'ldiki, jihodni tark qilib sizlar o'zingizni o'zingiz halok qilmani o'z qo'lini bilan degan oyat biz haqimizda nozil bo'ldi. U Abu bilan Ansori, u Madinaning ansorlar, hubbul ansori minal iymon. Ular ular haqida nozil bo'lgan ekan. Ha biz kimmiz? Bizni ham aldaydi shayton. Ha jang boshlanib ketsa nima bo'lar ekan? Qana bo'lar ekan? Oilada qayga bo'lar ekan? Bo'ladi. ha bu bizni biror tadbirlarimiz ishlamagan vaqtda ham Alloh taolo hammasini tadbirlarini barobar qilib o'z joylab qo'ygan u. Hozirgacha biror bir kishini aqli zakovatini yaxshilikdan, tadbirini yaxshilikdan yurganmizmiz biz? Bu mintaqalar ham kimdir tadbirini hikmati amalini yaxshiligidan kelgan O'sha Xudo shu qilgan jihodni, shu qilingan ahdga vafoni shu shahidlarning qonini evaziga biz Alloh taolob bega o'sha izzat bilan olib kelib joylashtirib qo'ydi. O'sha Ibrohim alayhisalom Hojar onani Ismoil o'g'illari bilan Makka ga tashab ketgandagi Alloh o'sha Alloh. Hech kim yo'q edi. Tashab ketyapkandilar, tuyan ustiga minib ayollar ro'paralaridan chiqdi. 3 martagacha to'sdi. Qayga tashab ketyapsiz? Biz hech kim bo'lmasa, bu nima bo'lmasa. Oxiri so'radilar ki, bu Allohning buyrug'i, ma Allohning buyrug'i. Ha hocam kete ketavering siz. Allohning buyrug'i bilan bizni yapken bu bo'lsang, Alloh bizni zoya qilmaydi. Ana shu zot. O munofiqlar bugun Amerika zo'rayib ketdi, Xudo zaiflashib qoldi degan u kofir munofiqlar u. O'sha Xudo. Bizda o'sha payg'ambarlarni, o'zini, avlodini, ahli ayolini, yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalar aqidasi bo'lsa, bu kofirlar osmonda ucha olmay qoladi bu. Bu yer yuzida kofirlar qolmaydi. O'sha Alloh, o'sha mulk Allohniki Faqat biz o'sha o'sha sifatlar bilan sifatlanib olishimiz kerak. Makka, Madina, butun Jaziratul Arabni fath qilgan vaqtda ham uyda o'tirmay chiqib ketdimi sahobalar? Hali bizga 3 qay fath qilmadi u. Darabda muxtalib mixlanib qolmaydi bir joyga u. Allohdan taqvo qilaylik. Ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ana shu oyat. Iymon keltirganlar dini yo'lida sabr qilinglar. va sabrlashinglar. Dushman ham o'zini botil aqidasi yo'lda shuncha qurbonlik berib, u ham sabr qilyapti. Sizlar ham o'shalar bilan sabrda ular o'zib ketinglar. yoki o'zaro bir-biringlarni sabrga buyuringlar. Allohdan taqvo qilib jangga doim tayyor turinglar. Shoyatki najot topuvchilardan bo'lsin. Subhanakallohumma alhamdulillah. Bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar